Երբ խոսում է պատմությունը անատները պետք է լռեն, Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Աղահեջ ամրոց քաղաքատեղին գտնվում է Միրիկ գյուղի Արեմտյան եզրին բարձրացող երկար լեռնաբասկի ծայր Արեմտյան եզրին։ Բլրի գագաթին տեղադրված է Միշնաբերդը, իսկ բուն բնակատեղին տարածվում է Բարձունքի հարավային եւ հյուսիսային լանջերին, հասնելով միջև Միրիկ գյուղի եզրը։ Ամրոցը բաղկացած է Լեռնաբազկի գագաթնագծին տեղադրված միջնաբերդից, նրա լանջերին տեղադրված բնակատեղիից, ինչպես նաև Բլրի ստորոտում եւ մասամբ արևմտյան կողմում սփռվող դամբարանադաշտից։ Ամրոցի հիմնական իշխանական դամբարանադաշտը գտնվում է միջնաբերդից 1 կիլոմետր արևմուտք, ամրոցին նայող սարահարթին։ Ամրոցի բնակատեղին գտնվում է ամրոցակալ բլրի հյուսիսային ու հարավային լանջերին, Փարիզ փենապատերով կազմակերպված արհեստական դարավաններին։ Հյուսիսային լանջի դարավանդին Փարիզ փենապատը ձգվում է միջնաբերդի ամբողջ երկարությամբ եւ պահպանվել է տեղ-տեղ միջև 7 մետր բարձրությամբ։ Ամրոցանիստ բլրի հարավային զառիթափ լանջը պատված է Փարիզ փենապատերով կազմակերպված 2-3 արհեստական դարավաններով, որոնց վրա պահպանված են կառուցապատման հետքերը։ Հենապատերը շարված են նույն կիկլոպյան տեխնիկայով եւ պահպանվել են մինչեւ 5 մետր բարձրությամբ։ Հոգևոր կորոնապաշտամունքային համալիրը տեղադրված է Միջնաբերդի ամենաբարձր կետում։ Բլրակին կանգնած բազմաստիճան բուրգ աշտարակից, նրան արևմուտքից հարող ժառափոր ներքին բագից, ամրոցանից Լեռնաբասկի Հյուսիսային լանջից դեպի բուրգ աշտարակ բարձրացող թեկատիր, երկարաձիգ աստիճանավանդակից ու ժապավենաձև հարթակներից, նաև կուրքերի հրապարակից ու ժայռակեր դարպասներից։ Համալիրը արևմուտքից սահմանազատվում է Բուրգ աշտարակի գետնապոր ներքին բակով, արևելքից պալատական համալիրի կիսաշրջան հզոր պարսպով։ Ամբողջ համալիրը կառուցված է անմշակ ճեղքված բազալտից, 4 կիկլոպյան շարվածքով։ Կուրքերի հարթակը տեղակայված է միջնաբերդում, տաճարի բուրգ աշտարակից եւ դեպի պալատական համալիր տանող ժայռակերտ դարպասների միջև ընկած բաց հատվածի կենտրոնում՝ մի փոքր բլրակի վրա։ Այստեղ պահպանվել են քարաշեն պատի մեջ վերցված 8-ից 10 կողք-կողքի շարքով կանգնեցված ցից քարեր։ Քարերի ծայրերը շատ դեպքում կոտրված են, բացի մեկի վրա հստակ երևում է նախաքրիստոնեական աշտամունքային կուրկ արձանիկին բնորոշ գլուխը ընդգծող ակոսավոր փորվածք։ Կուրքի կողքի ցիջարակտորի մեջ սանդղաձև փորվածք է։ 2017-19 թվականներին այստեղ իրականացվել են հնագիտական պեղումներ։ Հնագիտական արտեֆակտների ճնշող մեծամասնությունը վերաբերվում է մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 6-րդ դարերին։ Չնայած հանդիպել են նաև ավելի ուշ ժամանակաշրջանի դիպվածային նյութեր։ Կատարված հետազոտությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Միրիկի ամրոցը բացառիկ տեղ է զբաղեցնում մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 5-րդ դարերի հուշարձանների համակարգում հանդիսանալով տարածաշրջանի խոշորագույն պաշտամունքային ու վարչական կենտրոն։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Խաշաթաղի շրջանը, նաև Խաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղի ամրոցը կրկին օկուպացվել է։